Negoa ez da denentzat berdin pasatzen. Etxe temperatura horiek jasan ezinak izaiten dira. Aterbea elkarteak behogei leku gehiago ideki baditu ere, ez da denentzat lekurik izaiten. Pantsika ibarbur, aterbea elkarteko zuzendaria. Barko litzateke uh, gehiu beti gehiu eh, behar da. Eh, nahi dut erran orain eh, behabean baizik zail, karikako izitzailen bitartez badakigu iru egun eta egun uh, eh, aterbe gabeku jendeak badirela ba, behabean, eh, bai honan gelu miarritzen, behaz berrogoi toki uh, ikusten dugu uh, ahunt uh, petik dela. Bestalde, urte osoan leku gehiago idekitzearen ejonka eramaiten dutela gehitu du, sasoin arazo bat ez zela esplikatuz gero gaur egungo erronka uh, berriz uh, azpimaratzen du da behar ditugula indartu urte osoan idekiak diren aterbetokiak. Hor dira uh, behar handiak, hor da eskasa azkar bat, eta hori dugu ez gaur egun uh, lortzen. Beaz, eh, errandezaket uh, eh, uh, kopurua gauza bat da, baina uh, uh, bestale da uh, urte osoan ditugun beharrak uh, direnak eta horren aberako eskaintza ditu behar. Azken urteetan, emazten kopurua zigandela igandela oartu dira, adibidez angeluko lagialdea terpetokian, duela lau urte, bost leku zituzten eta gaur egun amazazpi. Beti eh, gizonen kopurua handiagoa da, baina emazten garapen kopurua, igotzen da eh, askarki eta horrek gaitu ere. Eh, kezkatzen, zenta aterbetokietan ikusten dugun gauza bat dela, baina oroak aterbeako zerbitzu guzien artean, eh, emazten eh, prekaridari egoerak gaitu uh, kezkatzen, bai uh, diren kopuruetan, baina batez ere jasaiten eta biziten duten problematiketan. Aterbea elkarteari kaldi baten emaiteko enbeia bariman haien webgunera joiten altziste, irualdiz ubebikoitza.aterbea.fr delarik.